franceseko postu erdia galdu dugu, ez dugu aski aurrik, donc, eh, ez dugu uh, gehiago galdin. Mm -hmm. erranien bezala egonen gira francesen. Uh, Bestez, eskaran, uh, erdi bat, donc, ansurzie ezarri dute, mhm. nahi du hoita hamar hau eskan, post erdi hau atzitzeko. Ehm, beste urtean uh, eh, hoita bost, hoita lau hoita bost hau ukanen dugu seur, benaz eh, eh, bost hau gehiu atzeman.